En la mondo de arto, oni ofte audas la frazon, la ideo estas pli grava o la obiecto, sed kion tio vere signifas en practico. Por quelcae artistoe, tio signifas che artajo ec ne bezonas existi fizike. Tiel nascigis la museo de nevidebla arto, proiecto en ciu la vercoi estas nevideblae, kaj tamen iel realae. Ciel funkcias tia museo? Nu, vi ne vidas pentrajon, sculptajon au instalajon, anstataue ciu verco estas prescribita per texto, ofte sur simpla muro au papero. Exemple, unu verco havas la titolon Autuno en Noviorco. La prescribo diras che temas pri travidebla sculptajo el malvarma aero, ciu circauas vin cae rememorigas vin pri tranquila promeno tra foliplenae stratoi. Sed la verco mem ne existas, nur via imag povo plenigas la spazon. Multae homoi comence pensis che tio estas scherzo, cae honeste, ci ja comencigis parte ciel provoco. Tamen la artistoe poste insistis che temas pri seriosa experimento. Ili volis esplori la ideon, che arto neciam devas esti videbla, autusebla, por havie ficon. La proiecto ricevis tut mondan atenton en 2011, cia musona actorino pagis dec mil dolaroin por unuela nevideblai vercoi. Si ricevis officialan documenton cun la prescribo, sed neniun fisican objecton. Tio shocis multain, sed ancao allogis plida visitantoi ca interesatoi. Defendantoi de la proiecto diris che gi instigas al pli profunda pensado. Por cio ni vere pagas, ciam ni acetas artajon? Ciu temas pri la materialo? au pri la emocia sperto, la mensa bildo, la ideo malantaugi. Compreneble criticantoi nomis CIN trompo, dirante che oni simple vendis nenion. Sed eble tio estas parto de la ideo, speguli la absurdon de la art mondo mem. Ciu vi enirus museon, kie vi nenion vidas, sed eble multe sentas? Ciu vi forirus ridante, au pensema? Eble AMBAU? Kai se arto vere estas prisentoi kai ideoi, eble citio estas pli reala, ol gi shainas.